Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993 Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ Շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը։ Ավարտվել է ԼՂ նախագահի պաշտոնական այցը Բելգիա։ Արցախի ազգային ժողովի падգամավորին արևանգելու դեպքի արդիվ իրականացվել են մի շարք դատավարական գործողություններ։ Վերջին շրջանում տեղացած անձրևները մեծ վնաս են պատճառել գյուղատնտեսական մշակաբույսերին։ Բաքվում Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ կքննարկվի Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման հարցը։ Եվրո 16-ի ֆուտբոլի առաջնությունում Իտալիայի հավաքականը 2-0 հաշվով առավելության է հասել Բելգիայի հավաքականի նկատմամբ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հունիսի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակառակորդի կողմից խախտվել է հրաձգային զինատեսակներից։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ցուցաբերելով զսպվածություն չեն պատասխանել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին եւ շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Ավարտվել է ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի պաշտոնական այցը Բելգիա։ Վերջին հանդիպումը Foundation Unif Yorsetea կազմակերպությունում էր Բելգիայի ակադեմիական շրջանակների հետ։ Իր խոսքում Արցախի նախագահը անդրադարձել է հանրապետության պետականաշինությանը, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին ու դրանց հետևանքներին եւ տարածաշրջանային գործընթացներին պատասխանել բարձրացված հարցերին։ Երկրի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել նման հեղինակավոր հաստատությունում հանդիպման կազմակերպիչներին նշելով, որ այն օգտակար եւ պահանջված է հատկապես ներկա բարդ աշխարհակաղակական զարգացումների ժամանակաշրջանում։ Ամփոփելով Արցախի պատվիրակության այցը Բելգիա Բակո Սահակյանը արդյունավետ է համարել տեղի ունեցած հանդիպումներն ու ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, նշելով, որ Արցախի համար Բելգիայի հետ փոխգործակցությունը ունի խոստումնալից հերանեկարներ եւ փոխշահավետ համագործակցության լավ նախադրյալներ։ Մեր երկիրը ձգտում է դառնալ միջազգային հանրության եւ քաղաքակիրթ աշխարհի լիիրավ անդամ եւ վաստակել է այդ իրավունքը մոտ 3 տասնամյակ պայքարելով դրա համար։ Այս ճանապարհին արձանագրած մեր ձերբերումների մասին նշում են նաև տարբեր պետությունների, այդ թվում եվրոպական երկրների, Բելգիայի քաղաքական եւ հասարակական գործիչները, փորձագետները, ովքեր հնարավորություն ունեն ծանոթանալու մեր պետականաշինության գործընթացին։ Ճիշտ կլներ, որ միջազգային հանրությունը, միջազգային տարբեր կազմակերպություններ եւ պետություններ մշակեն նոր մոտեցումներ չճանաչված պետությունների հետ հարաբերվելու համար, քաղաքական եւ ոչ քաղաքական ոլորտներում դերառելով ճկուն մեթոդներ։ Օրինակ, չճանաչվածությունը չպետք է խոչընդոտ հանդիսանա մարդասիրական հարցությունում, կրթության, գիտության, առողջապահության, զբոսաշրջության, սպորտի եւ այլ ոլորտներում փոխհարաբերությունների զարգացման համար։ Քարորիա պատերազմը մեկ անգամ եւս ցույց տվեց, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, իսկ երկարատև պատերազմը կարող է դառնալ տարածաշրջանային, նույնիսկ համաշխարային լայնամասշտաբ բախումների դրդապատճառ։ Այս պատերազմը մեկ անգամ եւս ապացուցեց մի պարզ ճշմարտություն։ Ողջ հայ ժողովրդի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունն ու ազատությունը գերագույն արժեքներ են եւ ամենակարևորը մենք պատրաստ ենք եւ ի վիճակի ենք անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանել մեր տունը, ընտանիքը, երկիրն ու արժանապատվությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի այցը Բելգիա քաղաքական կարևոր նշանակություն ունի։ Այս մասին նշել է Հույդա Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի հաղորդակցության պատասխանատու Պետո Դեմիրճյանը։ Նրա խոսքով այցի ընթացքում շեշտադրվել են մի քանի հարցեր. Բելգիայի քաղաքական գործիչներին Ղարաբաղյան խնդրի իրական պատկերի ներկայացում, Արցախի հետ հարաբերությունների խորացում, Ադրբեջանի սանձազերծած գործողությունների մանրամասն ներկայացում։ Նա Բակո Սահակյանի այցելության ընթացքից կարևոր համարեց մի քանի շեշտադրումներ, Նախայն որ падգամավորներին ոչ միայն ներկայացվեց Ղարաբաղյան խնդրի իրական պատկերը, այլև ընդգծվեց Ադրբեջանի սանձազերծած գործողություններին պետք է տալ հասցեական գնահատական։ Պետո Դեմիրճյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում առավել ակտիվանալու են Արցախի պետական քաղաքական գործիչների այցելությունները Եվրոպա։ Շատ կարևոր է Ղարաբաղյան խնդրի մասին անձամբ եվրոպացի գործընկերներին ներկայացնելը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ ԼՂՀ ազգային ժողովի падգամավոր Հայկ Խանոմյանին արևանգելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով նախաքննության ընթացքում քննչական խմբի կողմից հունիսի 10-ից 13-ը ընկած ժամանակահատվածում իրականացվել են մի շարք դատավարական գործողություններ։ Մասնավորապես Միքայել Միքայելի Սահակյանին եւ Սերգեյ Գեորգի Ավանեսյանին մեղադրանք է առաջադրվել ԼՂ քրեական օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին եւ 2-րդ կետով նախատեսված հանցագործության կատարման համար։ Հայտնաբերվել եւ արգրավվել է հանցագործության կատարման ժամանակ օգտագործված տրանսպորտային միջոցը, ինչպես նաեւ հանցանքի կատարման պահին մեղադրյալների հակին եղած հակոստը, համազգեստը։ Նշանակվել են մի շարք փորձակնություններ, կատարվել են վկանների, ինչպես նաև դժողի լրացուցիչ հարցակնություններ։ 2016 թվականի հունիսի 12-ի ԼՂ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի որոշմամբ բավարարվել է Մեղադրյալներ Ավանեսյանի եւ Սահակյանի նկատմամբ երկու ամիս ժամկետով կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությունը։ Նախաքնությունը շարունակվում է։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմին մասնակից կամավորական ԼՂ քաղաքացիներին ապրիլ ամսում զինվորական ծառայության մեջ փաստացի գտնվելու օրերի համար դրամական փոխհատուցման գործընթացը մեկնարկել է ընթացիկ տարվա հունիսի 8-ից։ Այդ մասին ասել է ԼՂ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը, մանրամասնելով, որ այսօրվա դրությամբ դրամական փոխհատուցման տրամադրման գործընթացը Արցախ փոստի մասնաճյուղերի միջոցով սկսվել եւ շարունակվում է հանրապետության բոլոր շրջաններում եւ Ստեփանակերտում, բացառությամբ Մարտունու շրջանի Նախարարի խոսքով, եթե չնախատեսված խնդիրներ չլինեն, Մարտունու շրջանում հաշվառված կամավորականների դրամական փոխհատուցման գործընթացը կմեկնարկի այսօր։ Վերջին շրջանում անընդհատ տեղացած անձրևները մեծ վնաս են պատճառել գյուղատնտեսական մշակաբույսերին։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Առհասարակ մայիս ամիսը անձրև առատ է լինում, սակայն այս տարի անձրևները ավելի շատ էին, քան նախորդ տարիներին։ Այդ իսկ պատճառով վնասվել են գյուղատնտեսական մի շարք մշակաբույսեր։ Արդյունքում այս տարի բերքատվության անկում է նկատվելու։ ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Կարեն Աղաջանյանի խոսքով այս տարվա մայիս-հունիս ամիսները սպասվածից ավելի անձրևառատային, որն ուղղացվեց նաև որոշ տեղերում ուժեղ քամիներով, նաև կարկուտով եւ այդ առումով մենք որոշակի կորուստներ ունեցանք, ինչպես կարկուտից, այնպես էլ անձրևներից։ Գալու ցանքերը արդեն հասունացել էին եւ արդեն մոտեր քաղաք սկսել էինք հավաքել ենք այսօր ադրության մոտորապես 4500 4600 հեկտար տարածք, միջինը 25.5 ցենտներ բերքատվությամբ։ Այս պահին դեռևս ճշտվում են տուժած մշակաբույսերը։ Նախնական տվյալներով ամենաշատը տուժել են գարուց հանգսերը։ Որոշակի կորուստներ կան նաև ծորենի մասով։ Այս անձրևներից հետո երևի բերքատվության որոշակի անկում կունենանք կապված նրա հետ, որ ցանքսերը հասունացել են եւ անձրևների ցուկարկուտից արդեն կորուստներ ապուսապել են լինել, որտեղ դրանք մեծ ամասան պարկել են։ Կարեն Աղաջանյանի խոսքով ցավոք հնարավոր չէ վերականգնել բոլոր վնասները։ Եթե խոսքը վերաբերում է արդեն հասունացած սանկցիային, ապա այն կորուստները, որ նշեցի, դրանք չեն վերականգնվել։ Կհավաքենք այնքան, ինչքան հնարավոր կլինի։ Իսկ մնացած բանջարբոստանային մշակաբույսերի առումով մենք գործել ենք երևի առաջին բերքը եւ այսօրվա դրությամբ չի ավարտվել այդ աշխատանքները, սացի նման աշխատանքներ դեռևս շարունակվում է եւ լրիվ ոչ չչացած սանկցիերը նույնպես հնարավոր է սացինել եւ հետագային բերք ապահովել։ Հավելենք, որ հորթարատ անձրևներից եւ կարկուտներից դուժել են հատկապես Հադրութի եւ Քաշաթաղի շրջանները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նոր հայկաջուրը Մարտակերտի շրջանի վերաբնակեցվող գյուղերից է։ Համայնքը իր մեջ ընդգրկում է նաև հարակից Ջրաբերդ գյուղը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ 123 բնակիչ ունեցող Նոր Հայկաջուրի համայնքը բոլոր վերաբնակեցվող գյուղերին հատուկ խնդիրներից զերծ չէ։ Սակայն այդ խնդիրների շարքում գյուղի բնակիչներն ամենից առաջ առանձնացնում են դպրոցի շենքի հարցը։ Դասերն ընթանում են մեկ հարկանի փոքրիկ շինությունում, որը ծառայում է եւ որպես դպրոց, եւ որպես գյուղապետարան, եւ որպես բուժկետ, եւ որպես մշակույթի կենտրոն։ Սակավաթի դասասենյակները գալիք ուսումնականին վստահաբար չեն հերիքելու պարապմունքների համար, քանի որ 30 աշակերտին 2016-17 ուսումնական Երևանին կավելանա եւս 8-ը տեղեկացնում է դպրոցի տնօրեն Արմեն Սարգսյանը։ Իդեպ փոքրիկ այդ շինությունը որպես կրթօջախ սկսել է ծառայել 2005 թվականից։ Մինչ այդ համակասարաններ, այնուհետև 5 թվականին հարմարեցվեց որպես դպրոց եւ 5 թվականից մինչեւ այսօր դպրոցն այս շենքում է։ Սկզբնական տարիներին եղած պայմանները բավարարում են դասընթացների կազմակերպմանը, սակայն տարիների ընթացքում աշակերտների քանակի աճի հետ զուգահեռ ցակեցին նոր խնդիրներ։ Դպրոցում Գործում են 6 համակազմ դասարաններ, աշակերտների թիվը տարեստարի ավելանում է եւ դասարանները շատ փոքր են այդ իսկ պատճառով համակազ դասարաներում այն դասաժամերը որոնք առանձին անում ստիպած կազմակերպում ենք նաեւ ուսանոցում Ստացվում է մի անհետ իրավիճակ, դպրոցի տնօրինությունը չգիտի, ուրախանալ թե տխրի, որ այս ուսումնականին պետք է կրթօջախի դռները բացի եւս 8 աշակերտի արժեք։ Տարական դասարաններում դասարանները կոմպլեկտավորված են, երկու դասարան միայն, առաջին, երրորդ դասարանը միասին դասից ավելի աշակերտներ կունենանք եւ ունենք նման պայմաններ, որպեսզի այս աշակերտներին տեղավորենք այս փոքրիկ դասարաններում, մանավանդ այդ դասարանում գտնվում է նաեւ գրադարանը։ Բելալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հայտնի են դարձել հունիսի 3-ի միասնական քննությունների արդյունքները՝ կենսաբանություն, աշխարհագրություն, համաշխարհային պատմություն առարգաներից։ Այդ մասին ասել է ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Խարամյանը մանրամասնելով, որ կենսաբանության քննությանը հայտագրված 87 դիմորդից մասնակցել է 80-ը, որոնցից 31 դիմորդ չի կարողացել հաղթահարել սահմանված նվազագույն շեմը, ստանալով 0-ից 7.25 միավոր։ Աշխարհագրություն առարկայի համար հայտագրված 23 դիմորդից քննությանը մասնակցել է 22-ը։ Նախորդ տարվա համեմատ կտրուկ նվազել է անբավարարների քանակը, աճել բավարարը, իսկ լավ եւ գերազանց միավորներ ստացողների տոկոսային հարաբերությունը նույնությամբ պահպանվել է, նշել է Յուրի Կարամյանը։ Նրա խոսքով միասնական քննությունների արդյունքներով նախորդ տարվա համեմատ դրական տեղաշարժ է արձանագրվել։ Բաքվում Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների առաջիկա հանդիպման ժամանակ զրույցը վերաբերելու է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման օրակարգին։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի, Իրանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների սպասվելիք երրակողմ գագաթնաժողովին քաղաքագետը նշեց, որ այդ հանդիպման ձևաչափը կար նախքան Լեռնային Ղարաբաղում ապրիլյան իրադարձությունները։ Նրա խոսքով քննարկումները վերաբերելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման օրակարգին, որը նշանակված է որպես այս տարվա մայիսին Վիեննայում կայացած հանդիպման շարունակություն։ Ռուսաստանը որպես Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գործող ստատուս քվոն պահպանելու մեջ շահագրգռված երկիր փորձելու է համոզել ադրբեջանական կողմին, որ այդ փուլում լարվածության թուլացումն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպուշկի մանդատի մեծացման եւ շփման գծում լարվածության թուլացման այլ մեխանիզմների մեջ որոշ տարեր ավելացնելը պետք է բխեն այդ թվում ադրբեջանի կողմից եթե վերջինս ուզում է իրոք վերականգնել Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում իրական բանակցությունները, նշել է Սերգեյ Մինասյանը։ Այն փաստը, որ կողմերը կնստեն բանակցությունների սեղանին, արդեն լավ է։ Այս մասին ասել է Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, անդրադառնալով Սանկտ Պետերբուրգում սպասվող Սարգսյան-Ալիև հանդիպմանը։ Ես չեմ կարծում, որ հնարավոր կլինի լուրջ հաջողությունների հասնել հանդիպանը, բայց սա փորձ է հարաբերությունները պահպանելու, որ մնա այն ֆորմատը, որ կա այդ միջազգային խնդիրը լուծելու համար, ասել է քաղաքագետը նշելով, որ հորետես է եւ չի կարծում, որ վերահսկողության մեխանիզմերի տեղակայման պայմանավորվածությունը կիրագործվի։ Ադրբեջանը կհակազդի դրան, ինչը շատ տրամաբանական է, ասել է նա. Քաղաքագետը նշել է նաև, որ Ռուսաստանը միշտ էլ փորձելու է իր ազդեցությունը տարածել եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա, որոշ դեպքերում այն ի օգուտ Հայաստանի կլինի, որոշ դեպքերում հոգուտ Ադրբեջանի։ Սարգսյան Ալիև սպասվող հանդիպանը նախորդում են քաղաքագետների կանխատեսումները հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հնարավոր լարումների պատերազմի մասին։ Սանկտ Պետերբուրգում սպասվող հանդիպումից առաջ էլ նման կանխատեսումներ եղան։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլող խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մեկնաբանելով քաղաքագետների տեսակետները մասնավորապես նշել է. Այս պահին հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածություն չի նկատվում, համեմատաբար հանգիստ է։ Չեմ կարող ասել ինչ կլինի առաջիկայում նախագահների հանդիպման օրերին։ Ադրբեջանը շատ անկանխատեսելի է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Այսքան ժամանակ նա ապացուցել է իր անկանխատեսելիությունը, բայց այս օրերին կարող եմ ասել, որ սահմանում համեմատաբար հանգիստ է, ասել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Մարզասերների համար Եվրո 2016 Դ խմբի առաջին տուրում Իսպանիայի հավաքականը Թուլուզում մրցեց Չեխիայի հետ եւ հաղթանակ տարավ միայն 87-րդ րոպեին Ժերար Պիկեի խփած գոլի շնորհիվ 1-0։ Նույն խմբում ընդգրկված Խորվաթիայի եւ Թուրքիայի հավաքականների հանդիպումը նույնպես ավարտվել է 1-0 հաշվով հոգուտ խորվացիների։ 3 Իտալիայի հավաքականը 2-0 հաշվով առավելության հասել Բելգիայի հավաքականի նկատմամբ։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունում այսօր պայքարը կմեկնարկի F խմբում, որում կանցկացվի երկու խաղ։ Պորտուգալիայի հավաքականը Սենտ Էթիենում ուժերը կչափի իսլանդացիների հետ, իսկ Ավստրիան ու Հունգարիան կհանդիպեն Բորդոյում։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամացություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 13-ից 16, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։